Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Nesefi akaidinden Rüyetullah meselesine geldik. Ve rüyetullah teala caizetun fil akli. Allah-u Teala görmek aklen caizdir. Ve vacibetun bin nakli, nakli olarak ayet-i ayet şerif ve ayet şeriflerin beyanına göre de vaciptir, kesindir. فقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية من Allah Teala fi daril ahireti ahiret yolunda müminlerin Allah-u Teala'yı görmesini vacip kılan deliller gelmiştir. Ayet-i